Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet radiocornellà.cat. Boas tardes e benvidos a este noso programa Sempre en Galicia Comezamos hoxe 6 de outubro de 2012 89 que vou dano da conmemoración do falecemento de don Andrés Martínez Salazar mm. De seguida falaremos del Unha nova tempada tentando ofrecerlles dúas oriñas de radio entretidas. Poden poñerse en contacto conosco aproveitando o noso correo electrónico sempre en galicia.com o noso blog sempre en galiciablogspot.com ou calquera dos nosos teléfonos 93 3778 200 93 377 8055 93 377-5355 ou calquera das formas que crean convenientes tamén estamos en Facebook. Como na tempada anterior o noso equipo está composto polo técnico señor Marfort, nos controis Armando Fernández na locución e relación e un servidor de vostedes Xulio Couchil. Boas tardes a todos. Boas tardes, Xulio. Boas tardes e benvidos. Como xos dicía no comezo, tal día como hoxe, faleceu un dos grandes persoeiros da nosa cultura, Andrés Martínez Salazar. Astorga, naceu en Astorga o 8 de febreiro do 46, pero morreu na Coruña o 6 de outubro de 1923 foi un editor español que desenrolou a maior parte do seu traballo en Galicia. El estudou en Oviedo e en Madrid, ingresou despois no Corpo de Arquiveiros, pasando a dirixir no ano 1872 o Arquivo Histórico de Galicia, na Coruña. Dest Nesta cidade entrou en contacto coa cultura galega, publicando varios traballos sobre temas filolóxicos e históricos. E o seu labor editorial foi fundamental no desenrolo da literatura galega do resurdimento non só pasaron pola súa man eh, polo seu traballo de editor textos propios das tradicións literarias de Galicia, como a Crónica Troiana, a versión galega de Las Partidas de Alfonso X Sabio, ou As proezas de Galicia de José Fernández de Neira, senón que editou libros como Los precursores, acordades de Manuel Murguía. Exactamente, sí, sí. El idioma gallego de Antonio mm, de la mm, Iglesia, eh, mm. Aires da miña terra de Manuel Curros Enríquez, mm. Queixumes dos Pinos de Eduardo Pondal bueno, foi director da revista Galicia e presidente da Real Academia Galega e, e tamén era o avó do escritor Carlos Martínez Dorbito bueno, nesta orden de cousas tamén poderíamos lembrar a Fray Benito Jerónimo Feijó e Montenegro do que se celebrarán nada menos que 336 anos do seu nacemento xa o, choveu Sí, Tal día como 8 de outubro, outubro de 1676, en Casdemiro, Pereira de Ourense, naceu precisamente este fray Benito Jerónimo Feijó. Eh, considerado primeiro ensaísta da literatura española eh, un dos máis famosos membros xunto con Mayans da que é considerada a primeira ilustración española dende 1737 ata pouco despois da morte de Fernando VI que foi un defensor a ultranza de Fray Benito Jerónimo Feijó A cousa é que queríamos facer mención a dous personaxes da nosa cultura importantísimos que hoxe 6 de outubro celebran unha homenaxe especial. Un deles, pois, mm, morreu hai 50 anos e outro naceu hai fai 336 anos. Sí. Bueno, pero ímonos centrar noutras cousas. Neste noso programiña de hoxe o que nos queremos é que pasen dúas oreñas de radio en galego. Eh, dolles novamente a benvida e aproveito para poñer un bocadiño de música. E lembralles que estamos en Radio Cornella no 104.6 da FM. Ben, boas tardes, pois. llamas al Simone, yo le presento a, Despois desta primeira intervención musical, xa saben como a cada semana, como na tempada anterior, comunicámonos coa Baixa Limia, non? Pois vámonos a Baixa Limia, ali eh... con o seu amigo Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Bueno, Xosé sempre nos ten preparado algunha cousa extraordinaria e interesante. Bueno, esta tarde queremos desexarlle que te... hoxe seguro que tendes ese un poquinho nublado, pero eh, bastante boa temperatura, non? perfectamente localizado a situación meteorolóxica aquí da, <laughs> deste recuncho de Galicia. Moi ben. Bueno, ante todo, boas tardes, Xulio, Armando e Marc. ¿no? <laughs> Moi sí, señor. Sí, señor. Aquí estamos. Boas tardes. Bueno, tenos preparado unha sorpresa especial para todos os nosos entes. Ademais, a, a persona que, que, que, que, que bueno, pues, que, que nos ti, ti, xa nos falaches por, por adiantado, pois é unha persona interesantísima, posto que, mm, aínda que non é galega, falará galego, non? No, eu creo que é un, un galego da adopción sí. perfectamente identificado con, con o mundo galego sí. ademais é un exponente máximo da cultura galega cando se emplea tan a fondo en descubrir as nosas eh, particularidades e poder plasmalas no, no seu traballo que magnífico traballo mm. que, un, un digamos un, un, un director de cine extraordinario como se pode ver a través de, de internet quen quira conocer a, a a Simone Saibene pois eu que a persoa que é un orgullo pois ter aquí, ademais que está ubicada en Orense, está centrada aquí e ademais admírate, vainos falar, vai nos contestar en galego. Pois, uh -huh. Unha persoa que ten todos os condicións para ser unha persoa extraordinaria e eh, que de admirar desde o mundo noso galego. Bueno, pois xa nos presentaches entonces a don eh, Simones Saibene, que é o director dunha película que ven se falando dela desde fai bastante tempo a partir de, bueno, escoitamos delas no mes de maio e despois en xulio en agosto pois estivose eh, celebrando saludamos precisamente ao outro lado do fio telefónico teremos entonces a, a don Simone boa tarde Simone eh, moi boa tarde sí, moitas gracias para as palabras moi bonitas <laughs> de, de, de Xosé, eu coido que no, Xosé non se equivoca, non? Sí, bueno, eh, <laughs> Sí, sí, es encanta me Galicia eh, y bueno, intentaré hablar en galego también. Muy bien. Bueno, bueno que fale eh, que fale como boida eh. Exactamente. no, non, non está o, o que nos interesa non está non está, eh, non está obligado. Claro. Bueno, moitas gracias pola invitación, eh, bueno, formas. Diante de nada, felicitacións porque en realidad eh, xa temos entendido que xa rematou a rodaxe deste de traballo tan importante, non? Que, por certo, de música temos aquí ao fondo unha pequena mm, bueno, pre preparación que Alex Álvarez Espinosa pois nos regalou cun, cun, cun vídeo, eh, cun tema original da banda sonora, non? Sí, sí, sí, estamos xusto traballando nestos días na, na banda sonora da, da película eh, rematamos a rodaxe o final de agosto mm. eh, agora xusto estamos grabando en Nova con Alex eh, isto que podedes escoitar abaixo e eh, é un tema da, da película eh, chamase Camiño Aurense Orense, mhm. uh-huh. eh, con guitarra española, eh, cello e violín. E violín, uh-huh. Mhm. sí. Xosé, mm, ti que tuveches a honra de, de por lo menos descubrir que, que, que, que non sei se fuche figurante na película ou non, pero que no teu povo sí que sae, non? No, o bueno, protagonista ademais é onde arranca toda a, a, a trama da película ten o seu orixen precisamente aquí a escasos 200 metros do, onde me encontro neste momento non? porque soupo inter, interpretar o que é o mundo galego o que é a historia, as lendas galegas e aí Simone, que ademais eh, que sepas que é tamén o guionista da, deste, deste traballo, magnífico traballo non? Directora e pois guionista integra esas particularidades de, deste mundo misterioso, enigmático galego, das lindas non é onde trae pois esas eh, as antiguas eh, eh, legendarias paseo de de Júnio Bruto aquí quando para atravesar o río Leteo hmm. o río do Olvido que estaba situado tamén aquí ao outro caronoso, noso a, a escasos 500 metros o río Limia non? Sí, sí. que para atravesarlo perdías a memoria pois eso pode integrar e interpretar eso eh, trasladar trasladalo a un filme e de que o leva ao Couto Misto onde están todas esas particularidades de Sandorra Galega mm. que no 1864 ainda era unha, un lugar eh, perfectamente independiente, non non mm-hmm. como Cataluña que está luitando por eso. Sí, sí, sí. <laughs> e, e seguindo esa trayectoria que leva hasta lanzada a recibir esas nove olas que é o que título ao película. Pero que nos pode falar del, deste, deste tema precisamente Simone, non? Eh, coincide entonces, Xosé, o, o, verdad, Simone, coincide sí. coa, co, co traballo da, de, de, desta esta película, non? Sí, sí, sí, xusto a, a película comeza en Padrendo e aí hai eh, descubrimos a fonte do, do, do, do esquecemento Ajá. <laughs> que, que donde o protagonista eh, olvida os seus recordos Y luego desde ahí em, empieza un camino eh, hacia su verdadera identidad y e pasa por eh, lugares emblemáticos de, Galicia como, como, como ya dicía eh, sé aí en um, Couto Misto, en Couto Misto eh, logo en Xinzo de Limia tamén, mm. todo que se relaciona co, co Río Limia, co Río Leste uh -huh. eh, tamén colaboramos co, co ca asociación do que organiza a Festa do Esquecemento aí en, en sí, Xinzo, uh -huh. eh, con algunos figurantes eh, eh, con traje de, de, de romano, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ah, eh, intento era de contar el tema la identidad a través también de todas todas las leyendas ...o los contos que se que tradición no cultural eh, presente en presente en esa zona precisamente, eh, pero en un conto, en una, historia actual, ...en la contemporaneidad... ...y luego eh, grabamos escenas ...en la ciudad de Las Burgas, en Orense, eh, acabamos en la, lanzada en Pontevedra. Eh, eso es la única escena que grabamos fuera de la provincia de, Orense Ourense. que, que de aí ven o nome lanzado precisamente por, por o feito de que aí é onde se fan ese baño tan... É, eh, é tan, tan tradicional as mulleres embarazadas ou que sí. queren embarazarse ou, que, ou que se queren embarazar sí, sí. Pero... Exacto, exacto, sí. exacto precisamente hai o ritual da, da fertilidade sí. da, das nove ondas aí eh, en a, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Tiñamos que levar o que fora a coñecer ali por onde estuvemos, por Quintada Cancelada e toda aquela comarca de por ali para que vira Para, sí, para ver que, que recoller outro, outro tipo de... Exactamente, abre que se podía facer por ele. Sí, porque ali tamén hai algunhas mm, crenzas populares, eh, bueno, pois, eh, mm, polo menos historias deste, parecidas deste tipo que, que podían ser de interese. Eh, o que eu teño que felicitar, ya verdade, que teño que, que salientar bastante, mm, polo menos pola, pola información que me deu José, que con talento e profesionalidade vostedes case sin orzamento fixeron un traballo ingente, non? Sí, sí, decidimos facer unha película tamén esco, escollendo outro camiño, eh, o camiño do, do, do crowdfunding, que, que se fala moito no, desta nova fórmula de financiación colectiva ou así un riado popular, hai moitas moitas maneras de, de, de, de chamalo crowdfunding no, sí, sí. no día de, de, de hoxe. Eh, para facer unha película que, que xa completamente independiente eh, e para poder una, contar antes de todo unha historia Eh, que para mí era muy importante. <laughs> Eh, entonces, antes de todo hay una urgencia contar una historia, eh, no hacemos una película para, sacar subvenciones o mm, para, era un amor por una historia, esa es la, la, la, la cosa principal. E, e logo, claro, o orzamento de 24.000 euros non, eh, non é moito claro. por, una, por una largometraxe, eh, unha largometraxe que demais facemos con eh, rodando con una cámara que chamase Scarlett eh, da, da, familia da, da Red One che eh, a cámara co, a cual rodò a, lo Hobbit eh, de, de Peter Jackson mm. para, para entendernos ¿no? Entonces, mm. Entón, a calidad de, vai a ser moi alta eh, e iso foi posible grazas á axuda da, da xente, do, do, do todos os colaboradores que decidieron involucrar también o trabajo, sus o seu, os ilusión non, un proyecto así eh, como ya he dicho, independiente, eh, ilusionante y eso eh, por, ejemplo, en no tema de producción eh, ya veo que hay otros chicos ahora que están aquí en Orense ya grabando otra película con, bueno, intentando financiarse con crowdfunding, es decir, empezamos nosotros, somos os primeiros, os pioneiros, sí. un pouco ese sentido, pero es bonito ver que, que, que despois hai xente que sigue facendo cousas eh, que era obxectivo tamén, ¿no? Seguindo as estelas, seguindo as estelas, exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, y moi ben, de verdade que, que estamos moi contentos, foi moi duro, porque hai que lo que foi duro, sempre hai 17 persoas traballando, sí. eh, maioria mayoría do, do, do eh, o do orçamento eh, para material, no para gastos este, este de este tipo. Claramente no fue no, no catering ...o <laughs> otras cosas... ...entonces hay que adaptarse a situación, a su localización también, porque teníamos siete, coches ah, <laughs> todos los días para promovernos y son gastos, claro. Y, pero mucha gente también eh, ese es otro, otro aspecto del crowdfunding, que crowdfunding eh, cada, cada un puede ser productor en la película, ¿no? Con, Pensando con, cuotas de, 10 euros hasta 1000 euros puede ser productor de película. Entonces, claro, hay más más de 200 personas involucradas en el proyecto entonces la gente puede colaborar también no sé, un día eh, algunos no, nos ayudaron con coche eh, otra gente no, no, no nos ayudó a, buscar eh, a llevarnos a un sitio eso es muy bonito porque si el cine sigue siendo un arte colectiva ¿no? eso desde el principio de la producción de la película -huh. que, que ademais aínda que se contou con pouco orzamento o que si sí é certo é que a, as persoas que participaron e os artistas mesmo María mm, por poñer un exemplo María Tasende non participando no, no co Bosco e estando e, e, e outro outra cousa que eu me dei conta dela é que un dos grandes cámaras que tiñades era un, un rapaz que, que, que vende recibir varios premios non? Sí, sí, no, el equipo y artístico, de verdad Estoy muy muy contento porque eh, a pesar del presupuesto Orzamento Bajo eh, de verdad que, que todos son Muy profesionales Y y son profesionales que ya reconocidos porque por ejemplo por ejemplo eh, Jairo Iglesias que es director de fotografía eh, ya un rapaz que ya ganó muchos premios internacionales eh, fue fue o primero en ganar Mateo, sí, Mateo tan tan tan nuevo, no de con, de 17 años y, luego María Paciente también que, que ya con Matalobos, en Retornos también, películas ya de, de, de, ah, eh, eh, Isabel Risco también, y hay por ejemplo, Isabel Risco que, ya colaboró conmigo en un precedente mediometraje, uh colaborar también esto eh, de verdad muy muy contentos con todos tengo que decirlo, que reconocerlo Xo sé. En, entre toda esta xente había unha, un rapaz eh, que, que deixou unha impresión tremendamente favorable aquí no povo de Padrendo eh, como conseguiches encontrar unha persona que, que tuvera ese despegue como a, con, con proyección a ser un gran artista como pode ser ese chavaliño que andaba por aí que non conoce ningún nombre un, un rapaz novo? Sí. Ah, non, sí. A ver, unos de, de... No sé se me escoita, Simone. Sí, sí, sí, estoy, estoy, sí, este que... fue un momento la, la, la, no entendí muy bien. Ah, no, no, que hai un chaval, un chaval novo que, que tendría os 12 anos ou así, que era un dos artistas, un dos protagonistas deste, de, de, deste primeiro episodio aquí en Padrendo, non? E que, quedou, que deixou unha grata impresión este, este muchacho. Dos dos artistas dos co, co, dos que participaban na, na, na película que eh, queres dicir, José? Sí, sí, sí que, que era mm, a, autóctono ou que, que, que viña? No, no, que viña con él eh, que viña con él no a traballar sí. que el, el actor protagonista sí un actor protagonista que dejó moi buena impresión no aí sí. no povo, non? Eh, non sabe. Bueno, <laughs> no, é o protagonista da película. Non Dario, sì. Dar- Dario Merlini, sì. De- dejó una buena impresión, no, no puedo, Dario. Sí. Claro, claro. No, pero eu refirme a un chaval, a, a un menudo, un, un de, de 12 anos que tendría, non? Ah, ah, claro, claro, Iago Iglesias, sí, o, sí, sí, o sí, rapaz, sí, sí, o neno sí, sí. da, da película, sí, sí, el escolleu no, no casting que fixemos aquí en Ourense, mm. eh, eh, claro, foi, foi moi bonito porque bueno, él, puedo ya revelar unas cosas, de la película, que, que, que ese, ese neno eh, interpreta un papel de, de un neno de, de 8 o 9 años, ¿no? Él ya tiene 12 años. Eh, claro, fue fácil trabajar con él porque, claro, tenía ya, ya a cabeza <laughs> de un chaval Ya no Porque que empezar mueblada. Claro, claro. <laughs> Eh, eh, pero conserva a, inocencia un poco de neno, menos mm. por lo menos respecto aspecto físico y eso. Mm. Y, claro, fue fue bonito ver cómo se relacionaba aí co, cos outros rapaces do, do, do, do povo aí en Padrendo ah. eh, xa fixo amistade e eh, despois cando non se gravaba non claramente eh, foi foi bonito verlo aí xogar ah, Yo, un eh, detalle tamén interesante, según me contaban, é que en Meaus elía a, señora Esther que, que, mm, que estaba ali no culto misto, ou por menos, non sei, que eh, mm, asomada ali a unha fiestra, non? Que, que daba <laughs> bastante, deu bastante que falar no, no, no, no vosso entorno, non? <laughs> Eh, sí, sí. Teño moito, <laughs> moitos anécdotas sobre sí, ela. Sí, sí. sí, sí, porque uh, eh, ali fixemos un traballo de verdade con... Um, Bañiles y a esa mujer, ¿no? Que, que, eh, se, llama Esther. Y, luego, claro, otra hay otra otra mujer que fichó papel de, de, Esther, una, actriz, eh, pero trabajó, fichémonos de verdad, en eh. la casa de verdadera Esther. y <laughs> allí fue, un momento muy, muy precioso, digo, digo para mí, para, para mi carrera, ¿no? de, de, de cineasta, porque conseguimos facer algo, eh, cambiar a realidade a través do cine, eh, porque fixemos un traballo que, que ela necesitaba de verdade na realidade, e eh, o fixemos no, no, na película. Entón, na película se ve como, como os abañiles fan o traballo co actor protagonista, eh, ah. como se están recitando, non? Una escena, en realidade están traballando de verdade. Eh, uh eh, -huh eh, eso foi moi bonito de verdade para min, claro. polo menos como objetivo tamén, no, que que é o objetivo tamén da película un pouco do crowdfunding e todo iso, no, cambiar a realidade a través da imaginación. Uh -huh. eh, eso foi uno dos momentos máis, máis duros, pero máis bonitos da da rodaxe. Muy bien. Muy ben. E esquecemento, entonces, o, o río o, uh, eh, foi grabado precisamente en Padrendo, non? Bueno, foi a fonte do Torno. este, este dato xeográfico pode aportarlo como conocedor deste lugar desde 60 anos atrás, <laughs> ¿no? Claro. Entonces, elixiuse unha fonte de, de, desde logo privilexiada porque está nas bases dunha aldea xa abandonada, non? Unha base no, aquí ao fondo eh, dunhas aguas que foron sempre moi moi apreciadas por todos os veciños e que está aí moi escondida, moi misteriosa, moi enigmática tamén, non? Uh -huh. Que dá lugar a, a unha, a un azul, pequeno azul que ten enfrente pois aí foi donde tuvo lugar ese, ese rasgo eh, de milagroso dun, dunha agua que pois que conseguiu borrar da mente desa persoa o todo o pasado, non? Como sucedeu as tropas de, de Bruto cando cruzaron aquí o río Limia. Ajá. Mm. Bueno, sí, eh, y, y, entonces, ella entonces ah, unha vez rematado todo eso, habrá que presentala e habrá que seguro que, bueno, porque eu, eu sei que entre a xente hasta o mismo mm, o mesmo José Luis Cuerda falou de, de, de, de ese vosso traballo, non? Sí, sí, sí. Foi... Dices que hai moitísima... No... Está, están esperando, non? Que, que ese traballo sí. de xa luz. Sí, sí, sí, de verdade que, que, que sí e, e ademais que non buscamos a, a prensa, por exemplo e eh, non buscamos eh, ata, ata empezar a rodaxe eh, non fixemos eh, unha roda de prensa oficial e non intentamos Eh, hacer publicidad en este sentido, porque eh, intentamos romper un poco el sistema, ¿no? Esto donde, donde se presenta ya un proyecto cuando no se tiene nada en la mano, esas cosas, ¿no? Eh, necesitamos ya tener datos a, gente involucrada o, dinero, no? antes empezar a promocionar de verdad, no? proyecto Em, eso funcionó, funcionó muy bien y tengo que decir también que, porque fixemos presentación públicas no, no largo do, do, ano antes de empezar a rodarse en estas presentaciones presentación públicas eh, algunos periodistas eh, se interesaron al proyecto eh, o promocionaron de forma voluntaria porque, por ejemplo por ejemplo cuando fuimos a la Casa de Galicia en Madrid, sí, eh, María Guerra nos contactó desde la script de la, de la cadena SER, eh, nos hizo una entrevista en directo en la radio, eh, ahí en la, sede de la, de la, cadena SER, y fue muy bonito porque de verdad, también para, para, nos, porque ver que hay, hay hay periodistas hay, hay que, que, siguen interesando un proyecto así desde, desde el principio eh, porque ven algo probablemente <laughs> eh, y sin que nosotros fuimos a contactarlos directamente. Eh, fue, fue, fue una satisfacción más no sé si me explico. <laughs> Pues a nuestra felicitación eh, tanto a ti como a José por facilitarnos este contacto con, contigo eh, que agarramos noticias bueno, pues, pues, cuanto antes, ¿no José? Para poder creo que que eu quería saber eh, un tema si esta, esta fijación por Galicia por vir que Orense por integrarse aquí non un mundo tan particular de, desta Galicia profunda non ten algo que ver cunha tesis de doctor, con a tesis que, que fixo para a súa licenciatura ah. lá Milán non mm. no, outro tempo non que creo que se trataba sobre eh, a regionalización do cine español o caso de Galicia xa, era unha inquietud que había hacia cierta terra xa de aquella época, ¿no? Sí, sí, sí, licencioume con una tesis sobre cine galego uh eh, italiano a escribir una tesis sobre cine galego eh, unos tantos años. <laughs> Eh, fue precisamente el eh, o anterior que, que Mar Adentro ganó Festival de Venecia eh, aquel año a, Maradentro Mar Adentro de, de Amenabar eh, empezó un poco todo mi, bueno, mi primer viaje eh, en Galicia fue hay 14 años, creo, 15, mas así, pues, fue una un poco Galicia cambió a vida. Eh, y luego eh, de, escribir la tesis de, doctoral, eh, bueno, adentro dentro en Venecia e eh, o meu profesor chamoume dende Venecia para dicirme mira, non entendemos por porque Amenabar fixo unha peli tan diferente con respecto a outros traballos suyos mm. ademais en Galicia o mellor podes escribir algo así sobre isto, non? Eh, ben, a, a miña crítica eh, gustoulle tanto que me contrataron na revista de cine onde ele era director responsable e eh, así comecei a viaxar por toda Italia búsqueda de nuevas cinematografías, nuevos autores, y un poco desde allí ya yo, eh, escribí un, guión eh, en San Andrés, sobre San Andrés de Teixido, en, en ah. Cedeira, eh, fue a grabar una, película en 2007, luego, claro, siempre cosas relacionadas con Galicia, e <laughs> pienso que a camino definitivo era, era mudarme aquí, eh, empezar a, verdaderamente a vivir donde, donde, donde claro, estar y eh, sentirme bien. Esto explica por qué vives ya en Orense desde hace dos años no te has fijado la residencia aquí entre nosotros Sí, sí, sí, en Ourense ah, dos años y medio casi eh, xa, xa vivo aquí eh, vai, vai camiño de imitar a José Luis Cuerda comprará despois un, mercará despois unha, unha finca e venderá viño tamén, non? <laughs> eso desexamos, non? <laughs> espero, espero que que sí. Non sei se gañarei moito dinero con esa <laughs> película, porque, pero, bueno, o camiño é nesa dirección, claro, encarnar verdadeiramente aquí. Pero o viño gustache, non? Tamén. Sí, gustame moito o Ribeiro, <laughs> o Ribeiro de aquí. Sí, sí. Sobre todo ese que vai manchando cando... <laughs> moi ben, moi ben. Si, sí, sí. Bueno, sí, sí, supoño que... Mm, que eh, Simone pues eh, tendrá que comprometerse a ver por Padrendo otra vez, eh, antes de terminar a, antes lanzamiento de la película para fijar algunos puntos que, que restaban. restaba, no en ese que ese momento pues tendremos ocasión también de conozca gastronomía aquí portuguesa que no llegó a conocerla, de nuestros amigos amigos aquí de Lindoso. Claro, como estuvieron trabajando, yo no, non, un, tiempo, de, de fijarse en ese aspecto. Na, non, non, naquela época pues, estaban traballando intensamente foi unha revolución aquí no pueblo ou foi unha actividade frenética que se desenrollaba por aquí cada día desde o amanecer hasta a noite non hasta altas horas da noite Carai. utilizou algunha vivienda por aquí privada non para que mm. para facilitarlle pues, os interiores que se iban rodando aquí e foi, digamos, un, unha etapa moi dura mm, para que se ve que é un traballo moi moi esclavo, moi esclavo non todo este que, que rodea este este mundo da cinematografía, non. Bueno. Por lo tanto, iso temos que compensar pois cunha visita que además vou invitar a Simone aquí a, ao noso amigo Belindo Verde, eh. Ajá. Además, te, claro, pagará a pena seguro, Simone. Eh, un... sí, sí, con máis con máis calma, pero con máis tranquilidade. sí, sí. Sen <laughs> toda a xente máis, máis vale. calmados, tranquilos. No, pero isto, eh. de todas formas, encubre un certo eh, egoísmo personal de, de invitalo a que siga facendo traballos por aquí, porque ah, que non claro. estemos aquí, pois, eh, fundidos na, no, no desconocimiento de todo o mundo, non? O das sombras, Entonces, por exemplo. Eh, exactamente. Ah, eu, encantado, eu encantado, de verdade. Eh. Darlle a coñecer moitísimas das cousas que Xosé ten investigado, como, por exemplo, eh, o das Lluñas, o de, eh, que sei, non? E o da Casa da Escusalla, que tamén temos que sacar eses fantasmas están aí metidos. Sí. <laughs> Sí, sí, eu, ah, eu encantado escoitar todo, todo os contos Podes, e a historia de, de, Poden ser elementos propios para un bon traballo mm, tan cinematográfico, non, Xosé? Sí. Sí, claro que sí. Este eu creo que ten, ten aquí un campo, pois, para, además, tal como iniciou, fa, sabendo conciliar perfectamente a lenda, a, a actualidade, o, o todo o mundo galego, pois, eh, eu creo que aquí ten un campo a desarrollar intensísimo e creo que lexou o camiño máis interesante tanto para pa ter un futuro brillante no mundo de, do cine que emprendeu, non? Como para publicitar, darnos un pouco a conocer ao mundo, pois, toda esta nosa cultura que está aquí enterrada mm -hmm. e que que tenda a desaparecer se non ven a rescatala desta maneira pois xente así con ese talento como ten a Simone Saibene, claro. Ah, moitas grazas, de verdade, <laughs> bueno. das palabras. Eh, eu estou moi contento, de, de verdade, que moitas veces pregúntame a xente, ah, por que faz isto así, non sei, eu digo, eu fago de forma natural, saeme, e gustame, e ...que no y así simplemente <laughs> ah, no estás ganando dinero por ahí un ayuntamiento un consejo no no nada nada <laughs> mm. infomos además hay un detalle, que quiero contar que, por ejemplo, en Orense grabamos aquí en las burgas, en la, plaza de abastos, en, las termas de Utariz, y pagamos los permisos para, poder rodar. Es decir, que no, no, pedimos cartos, pero pagamos <laughs> para rodar. que me eh, parece muy bien, que parece muy bien porque el camino que escogemos fue otro eh, independiente por completo, exactamente. Claro, para, claro, claro. para no tener que... Para no que después estar como doblegados. Sí, está sí, tamén, tamén, claro. Muy bien, muy bien. Pois, pues, eh, eso que falaba antes de, de ir a comer e tal, que ten que ser con máis tranquilidade, Cando leven máis tempo entre os galegos vai ser máis tranquilo. Eu vou aproveitar pa, para de, de, do 10 do 18 estarei por aí, xo sei, o sea que Bueno, pois pues, eh, entonces aos 18 oito, si que invitamos a Simone tamén e facemos unha, unha un reunión aquí no, no, no lugar que indicamos anteriormente. Un triunvirato sin pasar o, o riolete. <laughs> Vale, vale. No, no, hai que cruzarlo de todas formas. <laughs> es, es Pero... que despois non podo volver para aquí. <laughs> non te preocupes, que nadie nos olvidamos de nada. Temos un truquillo aí, por esa Estamos inmunizados contra esa con, con ese, ese misterio, non? Vale. Sí, sí, bueno, pois pois eh, se sabes, a, a radio tennos estas limitacións eh, e eh, eu encantadísimo de volver a poder falar con Simón en outra ocasión eh, agradecerlle moitísimo a súa colaboración e participación neste noso humilde programa e a ti, Xosé, que nos facilitarás este contacto tan interesantísimo dun home que un director cercano ao noso povo e ambicioso cun proxecto completamente independente e sin subvencións de organismos públicos e pri, eh, privados e que, que co apoio de moitísima xente chegou a, a bueno, está realizando un traballo que pronto nos presentará a todos os eh, que que queiramos e desexamos ver o cine, non? Sí, sí, sí. Muy, muchísimas gracias a vos, de verdade, eh, por, por, por la invitación, para poder falar con, con vos. Eh, tamén aproveito un pouco para deciros que se queredes seguir todas as evolucións do, do proxecto, a montaxe na banda sonora, sí, temos unha páxina de, de Facebook que sí. es Nove Olas eh, nove olas, nove en galego, olas en castellano, no? o tema da identidade tamén aí, <laughs> ali está, uh -huh. eh, e na página do Cercano tamén, eh, cercano.com, que é onde nació todo o proxecto con uh, o meu socio Moncho Conde Corval. Conde mm, Corval. Efectivamente, é outra de que eh, é a suerte de haber encontrado un, un, un personaje que ten esta, este, o xornalista Moncho Conde Corval, que ten esta relevancia aquí dentro da, da provincia, que te pode asesorar moito moito e ademais sei que é unha persona que tamén ten eh, un, un, un afecto entrañable por todos estos estos ah, forma de vivir e esta mm. cultura tradicional da nosa terra. Uh -huh. Bueno, Pois temos que despedirvos. A verdade é que eh, volvo a repetir moitísimas gracias aos dous, en especial a Simone por aceptar a túa invitación, Xosé, e a ti por facilitarnos este esta conversa tan agradable, que cada semana se repetirá, seguro con, con outra nova oh, invitación, eh, outro novo personaxe que sempre nos traes cousas extraordinariamente importantes. Eu digo, eu, eu, eu, digo a Xosé que para o sábado que ven que me teña algo preparado. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, aparte da, do, do que falamos aí no Lindo Verde, pois... Pues, <laughs> vale. sí, bueno... Cuando queiras. Vale, Para o sábado que ven, pois, pues, este, eh, déxame Xulio aquí solo, pois, pues, imagínate, así tesme algo pues, preparado por aí. Sí, hombre. Pois pues sí que sí, que, estaremos aí atentos a semana. Moitas gracias, Simone. Moitísimas gracias a, a vos, a todos, a todos os escoitadores tamén. Moitas gracias. Bueno, unha aperta grande. Un saludo.